Ar bet, mon piou Non ke zu gotus an nou an ugen e viz meurs. Ar ah, pese pamela deus boulan de mator Ne ke boulan de mator, ou de bator e. dar bem e viz ebrel. Dan deiz man penzun Ya, diri ou zeu, pe gait zo tos ke gole nei Se a da ou viz tride vez pemeur eus a ter minuten. Pa fedror dori benak pe chom zot de viken. Ar bet, mon piou Non ke zu gotus an nou an ugen Ha pese deiz Pamela deus boulant mator? Neke boulant mator, oulant bator nie, dar bem e visebrel. Dan deiz man penzun? Ya, diri o aze, pe gait zo teus en gwele nei? Sera daouviz, tri devez, pemervez, ha, teir minuten. Parfetad ah, rir vech benak, petamon chom zo de viken.